قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا İlâ ahir ayet. Sadakallahül azim. Yüzleri nur İslam ile münevver olan kalpleri Hazreti Allah'a iman, onun Resulüne gönül vermekle nurlanan Allah'a sevenler. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini kabul edip onu canından, malından, rütbesinden, her şeyinden ziyade severek imanını kemale irdiren, kıyamet gününe inanan, hakkın cennetine talip, rızasına rağip, cemaline aşık olanlar. Okuduğum ayeti kerimede dalbi işaretiyle dört halife hakkındadır okuduğum ayeti kerime. Vellezine çok kimse ki ma'ahu, ma'a peygamberle beraber hu, o Ebu Bekir Sıddık. Eşidda alel küffari Ömer, ruhama beynehum aralarında en merhametli Osman İbni Affan, terahum rükü an şuden yebtegûne fallan minallahi ve ridvana, simâhum fî vücûhim min eseri sucud, İmam Ali Kerramallahu aleyhi ve sellem. Okudum ayet-i celiyle Sure-i Fetih'te dört halife yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dört halifesi hakkında Cenab-ı Hakk'ın metü senası. Sudan halk olmuşlar, insan olarak büyümüşler. Sonra o kadar Allahü Teala Hazretlerin emirlerine itaat ve ona muhabbet, Resulullah'a öyle itaat etmişler ki Allah ahkamı eskimeyen Kur'an-ı Kerim'inde bunları met sena etmiş bu zavat Ali Kadir'i. Bunun daha büyük bir lütuf olamaz. Sen de böyle yaparsan yani Allah'a teslimiyet, Resulullah'a itaat. Çünkü Resulullah'a itaat Allah'a itaattır. Resulullah'a ihanet Allah'a ihanettir. Resulullah'a muhabbet Allah'a muhabbettir. Sen de Resul-i Ekrem'i muhabbet edersen ve onun yoluna itaat edersen, baş koyarsan sen de böyle Kur'an'daki bu met-i senaya layık olursun. Çünkü bu rütbeler açık bekliyor, sahiplerini bekliyor. Kıyamet gününe kadar bu rütbelerin sahipleri gelecektir. Hatta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin evveli mi ahırı mı hayırlı. Yağmur gibidir diyor. Ümmetim yağmur gibi. Gene eshabına demiş ki müjdeye bakınız. Benim kardeşlerime selam söyleyin demiş. Eshab-ı kiramda Ridvanullahi Teala aleyhim ecmain hazaratı. Demişler ki ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz? Hayır demiş. Siz benim eshabımsınız, arkadaşlarımsınız. Benim kardeşlerim sizden sonra gelecek Beni görmeden bana aşık olacaklar, bana iman edecekler. Onlar benim kardeşlerimdir. Bizim de ilfat buyurmuş. Kardeşlik makamına layık görmüş. Gene Allah Kur'an-ı Kerim'inde gene bizim kardeş olduğumuzu ne yapmış? Ayeti ispat etmiş. İnnemel müminune ihvetün bütün müminler yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler hepsi kardeştir diyor Cenab-ı Hak ilan etmiş. Sure-i Hucurat'ta. Öyleyse Esatla tabi'in, tebe-i tabi'in ve ilahi kıyam la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyenler kardeştirler.